I ko izađe iz Islama, da se što prije u njega vraća. Jer ko umre bez Islama, bit će muhalledan finnar. Zauvijek će ostati u vatri. Pa vidimo žarišta u Jemenu, vidimo žarišta u Siriji, vidimo žarišta u Afganistanu, vidimo žarišta u Somaliji, vidimo žarišta u Kaukazu, vidimo žarišta diljem Dunjavuka. Pa se postavlja pitanje, zašto to baš između muslimana i ostali? Pa zato što nevijenici jedu vrhove prsti u svojim zbog muke i ružnog obhođenja prema islamu, a ono što kriju njihova prsa to je još gore. Oni kadarski dok su u tom pakovanju kufra moraju mrziti vjernike i nije više nikakav problem što su često ti muslimani tamo negdje po čoškojima Dunjaluka nađe se goriva i para i oružja i ljudi i budala da se stigne na čošak dunjaluka i da se ispolji ono što nosi ljudska prsa od pokvarenosti i kufra. I tako će to biti do sunnjega dana da je za lune u hati kum hatta je rudukom andinikom istabahom. Ovo je Allahov govor koga ne može niko oboriti. Neprestalno će vas napadati i boriti se protiv vas. Da vas odvrate od te vaše vjere i ništa pao. Ako budu mogli. Znači, oni se neće okanuti. Postavlja se drugo pitanje. Hoće li nama din dosaditi? Jer mi danas vidimo da se umet pati islamom. Nema mu težeg posla osim robovati Allahu. To mu je nekako najteže. Robovati šeitanu, robovati stracima, orati i kopati 24 sata. U tebe se čak nekakva uživancija nađe. A ništa ne, ne pade teže i ne pada teže ovome ummetu Oni na kažem koji se pripisuju ovome umetu, a možda od, te, od tog prepisa nikakve koristi nemaju, ništa im teže nema nego kada treba namaz obaviti, kada treba u džihad otići, kada treba i metak podijeliti, da je za svoju zadnicu onda nikakav problem nije. Ali ako je za islam, onda se tu milion nekakvih štihada sa šeitanom obavi da se za islam ne daje. Ko da daješ nekom drugom, a u stvari to i daješ tada sebi. Zato, draga moja braćo, ovo je islam, Allahov din. Ovaj islam, kao što smo načeli ovaj serijal, ne može bez velikog trpljenja, ali ko se strpi Allaha radi, onda mu iskušenja slatka budu. Ako se ne strpi Allaha radi, sve mu je teret i misle da je svaki podvih protiv njih. Kanehom hošobom musennede, oni su kao šuplja drveća, jahtebune kulla sajhatin alejhim, Svaki podnik, svaka priča, veli šta ovo nas proziva? Ako ovo ima u tvom srcu, znaj da si munatik. Ako ti kritika ne nađe mjesta u tvom srcu, pored toga što ti srce kaže po pa ovo gorko, ima li lijeka da si ga popio, a da ti je sladar bio, a da je bio od koristiti? Znaj, ako u tvom srcu nema mjesta da oboliš glavu kada griješiš i da ne ostaviš jedan posto prostora za nikaš, raspravu, da se ti nešto braniš. Ja se bune kule sajatin alihim, humul adu. Ne kaže, ste Allah samo ovdje. Kaže, oni su poput šupli balvana. Misle da je svaki podvijek, svaka priča je njihov račun. Oni su vam neprijatelji. Omul adub, pa drhum, pa i se pripazi. Znači čovjek koji nije spreman da primi savjet i čovjek ili ljudi ili umet koji je prazan, prazan od dobrih djeva, takav umet ne može primati stvari, pa šta će onda s takvim umetom biti? Pa mora biti neprijatelj islama, za nije, da vi ne vidite danas da to puca u muslimane, pa sve Muhammedi, Ahmedi, Mustafe, Murati, Abdullahi, ovi i oni, sve muslimanska imena. Malo ćeš naći kakvog Džonsa, ovoga i onoga. La haula wa la kuvvete illa billah. Prošli put smo stali na samom završetku sure An-Nahl. Pčele. Zaista je pčela ibret. Lener lehu al-qalb. Za onoga smo srce ima. Evo limen lehu al-aql. I ko pamet ima. Allah Đelešanu upravo u toj suri puno spominje sabr. I zaista pčeli ne treba laziti. Njoj ne treba govoriti sabura je živa bila. I budi društveno korisna, ona je već to sve. A insan koji je u posebnom, savršenom obliku stvoren, u najvišem obliku, njemu svaki dan moraš govoriti. Često hajvana upretiš dva, tri puta u njivu i onda sam zaotiš i doš. I čeka svoj termin da odmah ide. A insanom često treba ga voditi kao što se vodi hajvan, a on se otima i neće da se pokori Allahu tebareke wa ta'ala. Kaže uzmišeni, ud'u ila sebiri rabbike bil hikmeti wal mavibati l'asanet. wajadilhum billeti hija ahsan. Na put gospodara svoga pozivaj lijepo, sa lijepim savjetima, na najljepši način, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ I sa njima se na najljepši način raspravlja. Mi danas, ako nije sve kako mi kažemo, I ako sve reče ljudi što god mi provalimo vikati amin, mi se odmah raspravljamo. I ta se rasprava čuje i u mešćini na polje na put. Pa će ovi ljudi koji prolaze ovim putem ovamo pomisli da je rato ovdje izbio nekakav. Da se svađamo. A mi mislimo da je to normalna priča. Ubjeđujemo se, raspravljamo se, A Kur'an kaže وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Sa njima na najljepši način razgovaraju. Znači, bez galame, bez podizanja tona, pogotovo ako znamo da je zijetimo vjernike koji uče Kur'an ili klanjaju. Tada je po konsensusu islamskih učenjaka haram Kur'an učiti. Ako neko klanja na pilu, glasno da ga ometaš. A kamo li pričati i priča često koja nema nikve veze s vezom. Ovo braće ne govorim onim zidovima, ovo govorim vama. Osim ako smo srca zapečećena ili ako je moje srce zapečećeno. Inna Allah jalu, Allah zna ko je upućen. I zna ko je stenuo s pravog puta. وإن آقبتم وإن آقبوا فآقبوا بمثل ما أوقبتم به وإن صبرتم لهو خير الصابرين Ako želiš na nepravdu da uzratiš, uzrati istom mjerom. Vola in sabartum la huwa khairu sabirin. Tamo te neko provocira, neko ti nešto rekao, ne možeš nekada nečiju priču sažvakati. Strpi se. Nemoj na vatru vatrom. Neko mora voda biti. Pa zato znaj da u grijehu zato Allah dželjavala kaže وَلَا تَنَازَعُوا Nemojte se raspravljati. Ne kaže dvojci, a znači za dvojci smo kraj svima. Znači možemo mi svi biti učeša imati u nekakvoj raspravi. Neko potpali s jednom riječi i ode. Drugi dođe još doda jednu i ode. Svi smo onda učesnici u tome. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَكْشَلُوا وَتَدْهَدَ رِيحُكُمْ Nemojte se raspravljati. Pa da ostanete bez borbenog duha. Da klonete. Da vas snaga imanska napusti. Zato je osnova Zato kada alaih salatu wassalam ne obraća se meni i tebi samo, nego se obraća ashabu Muadu. A mi znamo kakav je da daija Muaz bio i koji je pobožnjak bio i koje je funkcije obavljao u vreme poslanika alaih salatu wassalam. Ufatio se poslanik alaih salatu wassalam za svoj jezik i rekao o Muaze, čuvaj ovo. Vodi računa u jeziku Muaze. Pa kaže Muaz radi Allahu ta'ala anhu, o Allahu poslaniće, hoćemo li za sve odgovara što kažemo? Hoćemo li biti pitani za sve što kažemo? Kaže, teško tvoje majice. Zače ljudi bivani biti bačeni u džehennem izbog čega drugog? osim bima je tekelemu bi ansinatihim, osim zbog onoga što su govorili svojim jezicima. Možemo li mi daći malo vjezda šutnju, ako ne znamo zikri? I tu treba rutini, i tu treba se, vježba. Nemoj pričati osim dobro. Pokušaj šutiti, Pa da vidiš ima u tome hajera. Jer znaj onoga momenta kad progovoriš da ti opada cijena. Odmah će pojeftiniti. Dok šutiš na cijeni se čovječe. Budi toga svestan. A poznato je ko puno priča da ga ljudi uzmeju neozbiljno. Pogotovo ako mu priča nije utemeljena, hvala Allahu, hvala Rasul, A nije dobro da vaji stalno gr, gr, gr, priča. Jer će ljudima dosaditi. Nimi poslanik sallallahu alaihi wa sallam svaki dan vazio. I svaki moment. Sve to ima svoj ibrat i svoju mudrost. Vasbiru ona sabruke illa billa. Vola tahzan alaihim. Zato saburaj. A neka je tvoj sabur samo zbog Allaha tabareke wa ta'ala. I ne nemoj tugovati za njim, za njima. Naše da upozorimo i sebe i drugi, a znajte, danas ljudi ne mogu zaviriti šta je u našim hrcima. Oni ne znaju kako mi akidu vjerujemo i kako smo stvari poredali. Oni gledaju u naše ponašanje. Ponašanje je tvoj ambasador, tvoj ahlak je ambasador drugim ljudima. Pa budi mu vešće. Budi onaj koji si radostan, nasmijan i drugima prijatan i požele da se sa tebom vide, a ne budi mu nefer. Ne budi onaj koji kada te ljudi vide, požele da te ne vide. Bježe od tebe. Osjeći li te teretom u svom društvu, Zato, draga moja brašo, neće nas šeitan ostati na miru. Ako nam je, ako je pao u borbi da mi vjerujemo Allaha u tabareke u ta'ala i da klanjamo pet vakat namaza još nešto od Islama, odreda imamo, znajte da on ima sabora. On nas koristi, a vi znate da je poslanik Ali Salatu Vasalam kazao, znate li tvoje muklis, Kaže Asabi, Allah i njegov poslanik najbolje zna. Alu muplisun indena vella lehu dinarova dirhama. Kod nas je propalica ko para, dinara i dirhama nema. Tako i mi danas kažemo. Ko nema para, kaže propalica. Međutim, poslanik Ali Salatu Veselam ovdje cilja na nešto drugo. Kaže, el muplisu jomil qijamet. Ali znajte koja je prava propalica na sudnjeme danu. Onaj koji će doći s namazom, postom, zekatom. Kad su hadisma kaže ovi nekoliko prioritetnih stvari, to se podrazumijeva sve ono što je Allah naredio strogo, zašto za će biti čovjek kažnjavan ili što ga može iz dina izvesti, znači ima to kod sebe. Olakin šetena hada, opsuo onoga. ضرب هذا udario onoga أخذ مال هذا uzeo je metak od onoga pa će svako doći da uzme od ti njegovi dobri dijela a kad dođe puno ljudi pa počne birat po našem makedonskom ruskaku mislite da će se puno zadržavati mi imamo puno dobrih dijela pa će svako uzeti a onda kad ne bude više mogao da se naplati onda će ti ostaviti svojih loših dijela Inako smo slabi u ibadetima. Inako se slabo pripremamo za onaj svijet. Još dajemo pravo da budemo propalice na sudnjime danu. Da nas Allah te barake u ta'ala sačuva. A nakon toga preskačemo suru Al-Isra, noćno putovanje u kojoj nema, nijednom nije zabilježena riječ sabr, ni u kakvom obliku, ni u obliku glava, ni u obliku imenice. Idemo na sure Al-Kef pećina koja govori o mladim ljudima i o pećini i čuku je tu dobio svoje mjesto. Allah Đalešanu će uvijek dobre vjednike. Da će spomen na njih. Zato treba moliti Allaha tabareke u ta'ala da o takvi budemo. Pa nam Allah Đalešanu između ostalom naređuje da budemo sa boljima od sebe. Musibet je ako, ti, ako od tebe počne isto od mene. Zato nam je Allah dao Resula sallallahu alaihi ve sellem. Nakad ja ne rekom, ti Rasulillahi usmetun hasene. Vi u vašem poslaniku imate najbolji primjer. A zatim u ashabima, a u zatim u Selefu Salihu, u Levi našoj. Oni su mnogo čemu bolji od nas. Pa se možemo pozitivno oni ugledati Pa nam Allah naređuje da sa takvima budemo i kaže nam u 28. ajetu وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Kaže شَنِي saburaj, Vostir nefseke ma alladine jedu na rabbe. Saburaj, strpi se sa onima koji dozivaju svoga gospodara. Bil gadati ul aši, juridu na uđe. Koji dozivaju svoga gospodara ujutro i naveče. Želeći Allahu te bareke mu ta'ala lice. Vola ta'adu ajnati anuhum pridu zinete ajati dunja. Nikako ne sklanjaj pogleda s u želji da bi nešto od ovoga svijeta dobio. Biva, budi sa njima. Ne misli se ovdje bukvalno da ti samo gledaš ovijednike svojim očima. Ali su oči vodilja. Moraš prepoznat, vidjeti ko su pravi vjernici. Znači da budeš fizički s takvima. Ona tu pija men azberna palbehu. A ne budi sa onima, jer sa onim, čije smo srce nemarnim učinili. čije smo srce nemarnim učinili, a nekrina, pa malo zikri. Znači, budi sa boljim o sebe, a ne budi sa onima čija smo srca nemarnim učinili, učinili pa slabo Allaha spominje. Od tebe je hava i slijedi svoju strast. Ovo su sve, znači, ovo je usko vezano. Čim čovjek ne zikri, čim ne, ne priča ili govor, Šta se dešava sa njim srcem, znači postaje puno gafleta. Slijedi svoje strasti. Uakane Amruhu Furupa i njegova, njegovi su postupci daleko od razboritosti. Njegovi postupci su daleko od razboritosti. Pogledajte, draga moja vraća, sad zamisli da si u društvu bolji od sebe. Šta će se sa tebom dešavati? On je zikre ujutro i naveće, on oni ibadete, on je u dobrim poslovima i ti mali ujel sa njima. Ponijelo i tebe. Obrt, obratimo se da vratimo sliku natrag. Ili pogledajmo s, drugo, s druge strane. Ti si s ljudima kao što mi danas, uglavnom sa Ešrarukom, sa najgorima od nas. U komšiluku, u svakodnevnom poslovanju, ljudima koji su daleko od razbojkosti i čija su srca nemarna i koji Allah ako ga spominju la haula wa la kuvata illa billah onda je to samo na ružan način. Pa zamisli šta se onda dešava sa tobom i sa mnom a čovjek je na vjeri svoga prijatelja da pa li jedu ahada kom meni uhalim pa neka svako pogleda s kim se to druži. A nakon toga Allah dželle Đelešanu nam precizno spomeni šta je to sabr. I daje nam primjer poslanika i pobožna čovjeka po najispravnijem mišljenju. Hidra. Znači, nemoj nikada u svom životu puno let pred rudu, što kaže naš stari narod. Sačekaj, ako je neko stariji od tebe, iskusniji, pa ti nešto hoće objasniti. Možda je on to dobro skuho. Imaćeš ti prostora za pitanja i za svoje tumačenje ako bude potrebe, nije nikakav problem. Pa nam Allah te bareke u ta'ala navodi primjer Musa i salatu wassalam i pobožnjaka Hidra. I ovdje se uvjetuje Musa i salatu wassalam da bi se mogao družiti sa hidrom, da ima puno sabora. I odmah mu nakon, samo prije, samo kretanja u određeno putovanje sa hidrom, posjeća ga hidr Musa alaih salatu wassalam, koji je min ulil azbi min ar-rusul, od odabrani poslanika. I ovo nije slabost Musa alaih salatu wassalam, nego je Allah Đelešanu tio preko poslanika da mi uzmemo veliki ibret, pa je nekim poslanicima dao posebnu snagu, kao što je Musa i Sratu Sram. Pa mu Allah Tebare Kevotara ovdje objavljuje, to jeste riječi Allaha Đelešanu kada Hidr mu kaže, kada inne kerem ta stopija na i je sobra. Eto, nije nikakav problem, ti ćeš ići sa mnom na put, ali ti nećeš sa mnom imati sabora. Koliko smo mi puta krenuli s nekim naput i više nikada ne putujem. Nije bilo probijanje lađe. Nije bilo ubijanje nekog dječaka. Nije bilo kopanja nekakve ograde kao što je slučaj sa Musavolem ali i Svratom Sranom. Nego čisto putovanje, sve ti bilo dohvat ruke. Ali se ljudi na putu zamrze. Posvađaju se. Zašto? Zato što su zaboravili da putuju kroz žene dunjavnički. Zaboravili su da na putu pogotovo treba saborati. Jer tu ima milion nekakvih neizvjesnosti. Pa nam je ovo sve ibret. Da niko od nas ne kaže ja imam našala saborati. Kogod tako kaže, on ga sigurno nema. Ako šuti i radi na tome, i opet kaže gospodaru, podari mi sabra, obskrbi me sabrom, sabrom džemilom, lijepim sabrom, i kad me nešto zavali, zadesi da se samo jadan i da plaće pred Allahom te barike u ta'ala. A onda mu Hidr govori, jer ove stvari koje je Hidr, draga moja, prešao, spomenuo mu sa ovaj sratu wa salam, ako nije mogao osaditi taj jaki poslanji Musa alaih salatu wa salam, Allah najbolje zna, niko drugačije ne bi postupio. I zato Hidr samo potvrđuje, jer ovdje se dešavaju neke čudne stvari, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَلَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرَ A kako bi ti se mogao istrpiti? Kako bi ti mogao imati sabura o ome o čemu ništa nisi obaviješten? Ti ne znaš kakav je taj vlada. Ti ne znaš šta je s tim dječakom. Ti ne znaš šta je s onom dvojci djetima i tako dalje. Pa normalno kad se to dešavalo, bilo kome od nas, svak bi postavio pitanje, pa zbog čega probi lađa, zbog čega ovi dječaka, zbog čega kopaš sa tu ogradu i to je slično. Čovjek kao čovjek uvijek daje obećanja. I čovjek iz svog džehla, i svoje slabosti, uvijek misli da može sve podnijeti. To je priroda čovjeka. Kada se teđinu li iša Allahu sabira, ona asi leke ama. Ti ćeš mene, kaže, vidjeti da će ja istrpiti. Ja ću se sigurno, kaže, strpiti i neću ti se ni u čemu suprostavati. Ovako i mi svi kažemo, tako. Pa, idemo negdje, ko je Emir puta, taj, taj. On je Emir samo da plaća gorivo, plaća ručak i da onda skuplja svoje putnike po čoškojima. Svaki je usput imao neki svoji, jer dodatni potreba, nije imao snage da upita Emira, pa onda da mora tragat, iako ga onda nađe i kaže, upadaj u auto, ovaj se namusi, naljuti se i tu počinje prvi talak zato što emir nije bio tepih preko kojega se ide. A to ne treba emir tada da bude, nego tada treba vojni da bude tepih po kome emir gazi. Ako bude zalim i ne bude se više trpiti, onda diži svoju optužbu kadi i traži svoja prava, svakome se njegova prava moraju dati. I nakon da skratim tog samog putovanja, I dešava se to što se dešava sa lađom i Musa ali se razpada se nam progovorio, onda mu Hezir samo ga napominje, kale, ele me pu leke inne kere dostopija, ne je sobra. Zar ja tebi kaže, nisam rekao da ti nećeš ipak moći sa mnom osaboriti. Nakon svi ovih događaja, opet mu je davao šansa, jel tako? A onda na kraju mu kaže, Ale hada ti rapu bejni o bejni. E, nakon ovoga sad se moramo razišći. Ja sam tebi postavio šartove, ti nisi ispuštovao, međutim, od pravednosti jeste da ti kažem zbog čega, šta se je to od tebe tražilo, u stvari šta se je tu dešavalo. Ale hada ti rapu bejni o bejni. I ja što ti kaj sad nakon ovoga razilaženja, objasniti malem te stopi alihi sobra. Zašto ti nisi imao sabr? Molim Allah, te bareke wa ta'ala, da mi budemo ahlu sabr. Da kudu kao mi hajda ustavljali u nekom, da stavljali u nekom, da stavljali الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد a nakon toga objašnjavamo على Allahovom الله من se شتاسي to izdešavalo. في سنة ovdje بادي مزاشي riječi ili ajete u kojima je spomenuta riječ sabr. Kaže u Arnel Džidaru, da kanali li u lamejni je ti meni bil medine. A što se tiče, znači, onoga zida, to pripada dvojci je tijema iz grada. O kane tahta u kenzu lehoma, ispod tog zida je blago njihovo koje njima pripada, o kane je buhuma saliha, njihovi roditelji i roditelji njih dvojice su bili pobožni. Pa Allah da rabku ke jebluga šuddehuma ve stahiža kenzehuma. Pa hoće Allah Đelešanuhu da oni dođu do tog svog blaga da bi mogli se uzdržavati. To je sve znači Allahu te barakevu ta'ala bilo šu. Rahmetan min rabbik. Allahovo miloše Allah tako hoće da se to sve dešava. Oma fa'alkuan emri dalike te'uilu narim testopi alihi sobra. Kaže, ovo je Allahova milost da oni znači dođu do ovoga svoga glaga. Ovo sve što sam ja uradio. Nisam ja to uradio svojim nekim emrom. I ovo je samo tumačenje, znači zbog čega ti nisi imao sa mnom sabrom. Ovo su, draga moja braća, ibreti veliki. Svima nama. Da je zaista, znači, sabr velika stvar. Znači, jedan veliki rukn islama. Zašto kažem rukn? Zato što Ulema kaže da je rukn nešto što je unutra u ibadetu u svakom ibadetu znači mora mora i postaviti ruknovi. Pa od ruknova svakog ibadeta jeste da imaš sabra. A šartovi su nešto, a može se kazati da je sabr i šart. Ali je potpunije da se kaže rukn, zašto? Zato što ti ne moraš se u namazu, a to je mimo namaza. To je šart da uđeš u namaz. Ali ti sa saburom moraš saburati kad abnestiš i kad prilaziš i kad početi tekbir donesiš i kad budeš na ruku i na seždi na pijanu i na sjedenju moraš saburati. Biće tu puno šeitarskih nagoveštaja i vesvesa da te odvedu negdje od tvog namaza. Pa čime će se ti boriti u namazu? Ako nećeš saburati i koristiti isprobano oružje s kojim se šeitan odboli. Zato, draga moja braćo, zaista o saburu se ne može priča završiti. Sabur je nešto što će nas, što nam treba na ovome svijetu do zadnje momenta našeg odlaska sa ovoga svijeta. Moramo biti svjesni da će nam ovaj sabr biti iste kako potreban u teškim momentima. Lako je budat kažemo, lako uvjetno rešeno, kada sve štima, ali kada sve klima, samo će ostati oni koji su zaista razumjeli šta se dobiva burom. I pogledajte, spominjali smo Jakuba koji je, ali se ratu osram, osjedio i oslijepio, čekajući zadnje informacije o svom sinu Jusufu i ostalim, ostalim sinovima. Pa vidjet ćemo kada dođu do Ejubale i Salatu o Salam, kako on u najtežim momentima sabura i kakav edep ima sa svojim gospodarem.